โลกมนุษย์ที่เราอยู่นี้ตามฟัง โลกใบนี้แหละไม่ใช่โลกอื่นโลกหน้า เอาโลกนี้ เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ เป็นโลกที่เป็นลักษณะว่า ความสุขก็มี ความทุกข์ก็มีมีสุขมีทุกข์ปะปนกันไปคำว่าสุขทุกข์ปะปนกันไปนั้น ก็คือหมายความว่าเดี๋ยวก็มีสิ่งที่ทำให้เราพอใจยินดี มันก็มี ดี๋ยวก็มีสิ่งที่ทำให้เราไม่พอใจไม่ยินดี แล้วก็ไม่ใช่แค่โลกของเราใบนี้เท่านั้นในในสังสารวัตทั้งหมดละ่ะ ไม่ว่าจะเป็นในพรหมโลก เทวโลก มนุษยโลก โลกของเปรตโลกของสุรกาย โลกของสัตว์เดรัจฉานโลกของสัตว์นรก ทั้งหมดเนี่ยมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ปะปนกันไป แต่สัดส่วนมันไม่เท่ากัน่เพบอกว่าเป็น พวกเทวโลกพรหมโลกพวกนี้ สุขมันก็จะมากกว่าทุกมาก สุขก็จะเป็นชนิดสุขที่ละเอียด สุขที่สูงกว่าเหนือกว่าความสุขบนโลกมนุษย์ แต่ทุกมีไหมก็มี มนุษย์โลกเป็นยังไงก็สุขแบบที่เราเห็นเห็นกันอยู่ กินอาหารมีความสุข ไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศมีความสุข แต่ความทุกข์ก็มี เจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจบ้าง ไปเที่ยวชายทะเล บรรยากาศสบายสบายสดใส เอ้า แต่ก็มีคนท่ก็ขยากเกลื่อนกลาด มันก็เป็นความสุขความทุกข์ปะปนกันไป ในความเป็นสัตว์เดรัจฉาน มันมีสุขไหม โอ้ท่านผู้ฟังลองดู หมาเดือนสิบดิ หมาตัวผู้เดือนสิบหมาตัวเมียเดือนสิบสองอย่างนี้ แม่มันมีความสุขกันมาก แต่ความทุกข์มันมีไหม มันก็มีความทุกข์ที่เลือดอาบกลับมาเวลาเจอตัวผู้ตัวอื่นมากัดกัน แย่งกัน สัตว์นรกก็เหมือนกันนะฝังเนี่ยสุขก็มีความสุขของสัตว์นรกเป็นยังไง แต่ส่วนใหญ่เจ้าสัตว์นรกนี่มันจะมีแต่ความทุกข์มาก ความสุขมันก็มีเวลาที่ไฟเนี่ยอาจจะเบาลงบ้างมันก็สุขนิดหนึ่งแต่ตรงที่เห็นไฟที่มันแรงๆอยู่เนี่ยเบาลงหน่อยหนึ่งนั่นก็เป็นความสุขของเขาสุขทุกมีทุกที่มีทุกคน มีทุกประเภทมากน้อย แตกต่างกันไป แตกต่างกันไป มนุษย์เราเนี่ตั้งวัง มีความสุขพอๆ กับความทุกข์ แต่สุขก็มีทุกข์ก็มีปะปนกันไป ประเด็นที่สำคัญคือตรงนี้ท่านผู้ฟังว่า ถ้าเราเจอสิ่งที่เป็นความสุขแล้ว เจอสิ่งที่เป็นความทุกข์แล้ว เราจะทำยังไงให้ ใจของเรานั้นเนี่ย ยังเป็นใจที่มีความผาสุขอยู่ได้คำว่าผาสุขนี่หมายความว่าอย่างไง เอ๊ะ เจอความทุกข์ เราจะมีความผาสุขได้อย่างไรแต่มีพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ เกี่ยวกับเรื่องของโลกธรรม คือในโลกของเรานะสุขทุกข์มีแน่นอนอย่างที่ว่าไป แต่ความสุขมาในประเภทไหนบ้าง เช่น ได้ลาบนะมีความมั่งมีมั่งคั่งมีเงินทองมากขึ้น มียศชื่อเสียงสรรเสริญเยินยอเกิดขึ้น แต่ความทุกข์ก็มาในลักษณะความที่ลาบนั้นสักการะนั้นเสียงสรรเสริญเยินยอนั้นมันเสื่อมหายไป มันหมดไปมันจางไปมันคลายไป ก็เป็นลักษณะของความสุขความทุกข์ที่มาในรูปแบบต่าง ทีนี้ความไม่ผาสุกเราก็ต้องมาเปรียบเทียบกับความผาสุกละ่ะ ที่พูดถึงว่าเฮ้คนเราจะมีความผาสุกขึ้นไม่ได้จากไอ้เจ้าสิ่งที่เป็นทุกข์แล้วสิ่งที่มันไม่เป็นทุกข์เป็นความสุขมันจะมีความไม่ผาสุกได้อย่างไรแต่ความผาสุกหรือความไม่ผาสุกนั้น เกิดจากการที่เราถูกสิ่งนั้นครอบงำหรือไม่คือถ้าบอกว่ามีสิ่งที่เป็นความสุขจะเป็นลาบสักการะชื่อเสียงสรรเสริญเยินยอเกิดขึ้น เป็นโภคทรัพย์เกิดขึ้น ถ้าเอกว่าสิ่งนั้นที่เป็นความสุขเนี่ยมาครอบงำตั้งอยู่ กัดกินจิตของผู้คนนั้นแล้ว จิตนั้นไม่ชื่อว่าเป็นจิตที่ผาสุข ความรู้สึกที่เป็นสุขนั้นจะนำมาซึ่งความไม่ผาสุข จะนำมาซึ่งความที่ถูกครอบงำถูกเคี้ยวกิน ถูกกัดกินอยู่ แต่ว่าเจ้าตัวนั้นไม่รู้เพราะว่ายังเมาอยู่กับความสุขที่เกิดขึ้นในทางตรงกันข้าม ในทางตรงกันข้ามถ้ามาในลักษณะของความทุกข์ ความทุกข์ที่มาในรูปของความที่ถูกด่าถูกว่า เป็นเสียงนินทา ยศตำแหน่ง เงินทอง โภคทรัพย์ต่าง ๆ หายไป เป็นรูปแบบของความทุกข์ถ้าความทุกข์นั้นเกิดขึ้นแล้ว จะทำความไม่ผาสุกให้เราได้ก็คือสิ่งนั้นมาครอบงำจิตกระจายของเราอยู่ถ้าสิ่งนั้นมาครอบงำจิตใจเรา ความทุกข์นั้นก็จะนำมาซึ่งความไม่ผาสุกความรู้สึกที่เป็นสุขนำมาซึ่งความไม่ผาสุกก็ได้ ความรู้สึกที่เป็นทุกข์ นำมาซึ่งความไม่พาสุขก็ได้ เราจะทำยังไง เรามาฟังพุทธพจน์ตรงนี้ท่านผู้ฟัง ในทุกวันอังคารและวันพุธนี่ข้าพเจ้าก็จะนำพุทธพจน์ที่เป็นสองภาษามาให้ท่านผู้ฟังฟัง วันนี้เลือกเรื่องที่เกี่ยวกับโลกธรรมเรานี่แหละสุขทุกข์จะนำความไม่ผาสุขมาให้ใจเราก็ได้ ถ้ามันเกิดความครอบงำเผารนกลุ่มรุมในจิตใจของเรา ทั้งความสุขและความทุกข์ทำให้เกิดขึ้นได้ ในทางตรงกันข้าม สุขและทุกนั้นทำความผาสุกให้ได้ด้วย ทำความผาสุกในที่นี้ก็คือ ถ้าใจของเราไม่ถูกครอบงำอยู่ด้วยความสุข ไม่ถูกครอบงำอยู่ด้วยความทุกข์นั้นเราก็จะยังเป็นผู้ที่มีความผาสุกได้ พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเรื่องโลกกระทำเอาไว้อย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย ลาบเกิดขึ้นแล้วแก่ปุถุชน ผู้ไม่มีการสดับ ถ้าเขาไม่พิจารณา เห็นโดยประจักษ์จึงไม่รู้ชัดตามที่เป็นจริง อย่างนี้ว่า ลาบนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา แต่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ดังนี้ ลาบนั้นก็ครอบงำเขาตั้งอยู่ ความเสื่อมลาบเกิดขึ้น แก่ปุถุชน ผู้ไม่มีการสดับ ถ้าเขาไม่พิจารณา ให้เห็นโดยประจักษ์จึงไม่รู้ชัดตามที่เป็นจริงว่า ความเสื่อมลาบนี้ เกิดขึ้นแล้วแก่เรา แต่มันไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาลาบนั้นก็ครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่ ความเสื่อมลาบ ก็ครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่ Pickles when and uninstructed waddling, meets with gain. He does not reflect thus. This gain that I have met is impermanent, suffering, and subject to change. He does not understand it as it really is. When he meets with loss, he does not reflect thus. This loss that I have met is impermanent, suffering, and subject to change. He does not understand it as it really is. Gain obsesses his mind, and loss obsesses his mind. ภิกษุทั้งหลาย แต่เขาไม่พิจารณาให้เห็นโดยประจักษ์จึงไม่รู้ชัดตามที่เป็นจริงว่า ยศนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา แต่ว่ามันไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา และเมื่อความเสื่อมยศ เกิดขึ้นแก่ปุถุชน ผู้ไม่มีการสดับ เขาไม่พิจารณาให้เห็นโดยประจักษ์จึงไม่รู้ชัดว่า ความเสื่อมยศนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา แต่มันไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ยศก็ครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่ ความเสื่อมยศก็ครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่ Because when an uninstructed worldling meets with fame, he does not reflect Thus, this fame that I have met is impermanent, suffering, and subject to change. He does not understand it as it really is. And when an uninstructed waddling meets with this repute, he does not reflect thus, this disrepute that I have met is impermanent suffering, and subject to change. He does not understand it as it really is. Fame obsesses his mind, and disrepute obsesses his mind. พิสุทธ์ทั้งหลาย นินทาสรรเสริญ สุขและทุกข์เกิดขึ้นแก่ปุถุชน ผู้ไม่มีการสดับ เขาไม่พิจารณาให้เห็นโดยประจักษ์ จึงไม่รู้ชัดตามที่เป็นจริงว่า นินทาสรรเสริญสุขและทุกนี้ เกิดขึ้นแล้วแก่เรา แต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยง เป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาดังนี้ นินทาก็ครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่สรรเสริญก็ครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่ ความสุข ก็ครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่ ความทุกข์ก็ครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่ปุถุชนนั้น ย่อมยินดีในลาบย่อมยินร้ายในความเสื่อมลาบอันเกิดขึ้นแล้ว ย่อมยินดีในยศ ย่อมยินร้ายในความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมยินดีในสรรเสริญ ย่อมยินร้ายในนินทาที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมยินดีในสุข ย่อมยินร้ายในทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้ว เขาถึงพร้อมแล้วด้วยความยินดียินร้ายอยู่อย่างนี้ ย่อมไม่พ้นไปจากการเกิด ความแก่ ความตาย ความโศก ความร่ำไรลำพันธ์ ความทุกข์กาย ความทุกข์ใจ และความคับแค้นใจทั้งหลาย เรากล่าวว่าเขายังไม่หลุดพ้นจากทุกข์ดังนี้ Hiccups. When an uninstructed worldling meets with blame, prize, pleasure, and pain, he does not reflect thus. this blame, praise, pleasure, and pain that I have met is impermanent, suffering, and subject to change he does not understand it as it really is, then blame obsesses his mind, and praise obsesses his mind, pleasure obsesses his mind, and pain obsesses his mind. He is attracted to gain and repelled by loss. He is attracted to fame and repelled by disrepute. He is attracted to praise, and repelled by blame. He is attracted to pleasure, and repelled by pain. Thus involved with attraction and repulsion, he is not freed from both, from old age and death, from sorrow, lamentation, pain, dejection, and anguish. He is not freed from suffering, I say. วิสุทธ์หลาย ส่วนลาบเมื่อเกิดขึ้น แก่อริยาสาวกผู้มีการสดับ เขาก็พิจารณา ให้เห็นโดยประจักษ์จึงรู้แจ้งชัดตาม ที่เป็นจริง อย่างนี้ว่า ลาบนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา แต่มันไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาดังนี้ลาบก็ไม่ครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่ ความเสื่อมลาบเกิดขึ้นแก่อริยาสาวกผู้มีการสดับ เขาก็พิจารณาให้เห็น โดยประจักษ์จึงรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่า ความเสื่อมลาบนี้ เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ก็แต่ว่าความเสื่อมลาบนี้ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา อย่างนี้ ความเสื่อมลาบก็ไม่ครอบงำจิตของเขานั่งอยู่ but pickles when an instructed noble disciple meets with gain he reflects thus this gain that I have met is impermanent suffering and subject to change he first understands it as it really is. Gain does not obsess his mind. And when an instructed noble disciple meets with loss, he reflects thus: This loss that I have met is impermanent, suffering, and subject to change. He thus understands it as it really is, and loss does not obsess his mind. และเมื่อมียศ เกิดขึ้นแก่อริยสาวก ผู้มีการสดับ เขาพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ จึงรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่า ยศนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา แต่มันไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาา ความเสื่อมยศ เกิดขึ้นแก่อริยสาวก ผู้มีการสดับ เขาพิจารณาเห็นโดยประจักษ์จึงรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่า ความเสื่อมยศนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา แต่มันไม่เที่ยง เป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ยศก็ไม่ครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่ ความเสื่อมยศก็ไม่ครอบงำจิตของเขา ตั้งอยู่ but when an instructed noble disciple meets with fame he reflects thus this fame that I have met is impermanent suffering and subject to change he thus understands it as it really is when he meets with disrepute he reflects thus: This disrepute that I have met is impermanent, suffering, and subject to change. He first understands it as it really is. Fame does not obsess his mind, and disrepute does not obsess his mind. พิสุทั้งหลายเมื่อนินทา สรรเสริญ สุขและทุกข์เกิดขึ้นแก่อริยาสาวกผู้มีการสดับ เขาก็พิจารณาให้เห็น โดยประจักษ์จึงรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่า นินทา สรรเสริญ สุขและทุกนี้ เกิดขึ้นแล้วแก่เรา แต่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา นินทา ก็ไม่ครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่ สรรเสริญก็ไม่ครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่ สุขก็ไม่ครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่ ทุกข์ก็ไม่ครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่อริยสาวกนั้น ย่อมไม่ยินดีในลาบย่อมไม่ยินร้ายในความเสื่อมลาบที่เกิดขึ้นนั้น ย่อมไม่ยินดีในยศ ย่อมไม่ยินร้ายในความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมไม่ยินดีในสรรเสริญ ย่อมไม่ยินร้ายในนินทาที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมไม่ยินดีในสุข ย่อมไม่ยินร้ายในทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้ว เขามีความยินดีและยินร้าย อันละได้แล้วอยู่อย่างนี้ ย่อมหลุดพ้นจากความเกิด ความแก่ ความตาย ความโศก ความร่ำไรลำพันธ์ ความทุกข์กายและความทุกข์ใจ ความคับแค้นใจทั้งหลาย เรากล่าวว่า เขาหลุดพ้นได้จากความทุกข์ Because when an instructed noble disciple meets with blame, praise, pleasure, and pain, he reflects thus: t h i s blame, praise, pleasure, and pain that I have met is impermanent, suffering, and subject to change. He thus understands them as they really are. Then blame does not obsess his mind, and praise does not obsess his mind. Pleasure does not obsess his mind, and pain does not obsess is mine. He is not attracted to gain or repelled by loss. He is not attracted to fame and repelled by disrepute. He is thus not attracted to praise or repelled by blame. He is not attracted to pleasure or repelled by pain. Having thus discarded attraction and repulsion. He is freed from birth, from old age, and death, from sorrow, lamentation, pain, dejection, and anguish. He is freed from suffering, I say. ได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่า นินทาสรรเสริญ สุขและทุกข์ เป็นสภาพไม่เที่ยง ไม่แน่นอน มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ผู้มีปัญญามีสติ รู้ความข้อนี้แล้ว ย่อมเพ่งอยู่ในความแปรปรวน เป็นธรรมดาของโลกธรรมนั้น ธรรมะอันน่าปรารถนา ย่อมย่ำยีจิตใจของท่านไม่ได้ ท่านย่อมไม่ยินร้าย ต่ออนิถารม ท่านกระจัดความยินดีและยินร้าย เสียได้จนไม่เหลืออยู่อันหนึ่ง ท่านทราบทางนิพพานอันปราศจากทุลี ไม่มีความเศร้าโศก เป็นผู้ถึงฝั่งแห่งพบย่อมทราบได้อย่างถูกต้อง Then the Buddha said further in stanza gain and loss, disrepute and fame, blame and praise, pleasure and pain. These conditions the people meet are impermanent, transient, and subject to change. A wise and mindful person knows them and sees that they are subject to change, desirable condition, does not excite his mind, nor is he repelled by undesirable conditions. He has dispelled attraction and repulsion. They are gone and no longer present. Having known the dustless, sorrowless state, he understands rightly and has transcended existence. ความผาสุกความไม่ผาสุกที่เกิดขึ้นนี้กับการที่ถูกครอบงำหรือไม่ถูกครอบงำจากความสุขหรือความทุกข์เนี่ยที่เรากำลังพูดถึงในหัวข้อของเรื่องโลกธรรมที่ในโลกของเรามีทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันไปนี้ เราจะทำความผาสุกนี้ โดยการหลีกเลี่ยงจากการถูกครอบงำของสิ่งที่เป็นสุขหลีกเลี่ยงจากการถูกครอบงำของสิ่งที่เป็นทุกข์ได้ ตรงนี้ตรัสไว้ชัดเจนท่านผู้ฟังว่าเราจะต้องเห็นทั้งสุขและทุกนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห้เราจะเห็นความสุขความทุกข์นั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงได้อย่างไร เราก็ต้องมีสติตั้งขึ้นไว้ก่อน มีสติรู้ชัดว่าความสุขนี้เกิดขึ้นแล้วแกเรามีสติรู้ชัดต่ว่าความเสื่อมลาบความทุกข์นินทาพวกนี้เกิดขึ้นแล้วแกเรา มีสติรู้ชัดทั้งสิ่งที่เป็นสุขทั้งสิ่งที่เป็นทุกข์สติมาจากไหน สติมาจากไหน สติก็คือมาจากการที่เรารวบรวมขึ้น มาจากการที่เราพยายามที่จะตั้งขึ้นฟังภาษาอังกฤษเข้าใจไม่เข้าใจ ก็พยายามรวบรวมสติเอาไว้ตั้งจิตเอาไว้ที่เดิมอย่าไปให้มีความงุนงงขุนมัวเอาฟังพอเข้าใจตรงไหนแต่ก็เข้าใจไป ตั้งสติให้ได้ ตั้งสติได้แล้วเราก็พอที่จะเห็นมันตามสภาพที่มันเป็น แต่ว่าสุขก็มีมาทุกข์ก็มีมา สุขก็ดับไปทุกข์ก็ดับไป ทั้งสุขและทุกข์มีความไม่เที่ยง สุขที่เป็นความสุขที่มาหาเรา มาเยี่ยมเยียนเรานะก็ต้องเห็นความไม่เที่ยงของมันว่า มันไม่ได้เกิดตลอด มันไม่ได้ไม่อยู่ตลอด มันก็มีวันที่มันจะหายไปจางคลายไป ธรรมดา ความทุกข์ก็เหมือนกัน ที่มันมาเยือนเรา มันก็ได้ไม่ไม่ได้มีอยู่ตลอด พอเราเห็นความจริงว่าสิ่งนั้น เนี่ยเป็นไปตามเหตุปัจจัยปรุงแต่งของมัน แต่เป็นสิ่งที่บางทีเราก็ควบคุมไม่ได้ เป็นสิ่งที่มามาไปไป เกิดเกิดดับดับตามเหตุตามปัจจัย ไอ้ความที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยเราเห็น ข้อมูลตรงนี้ที่มันเหนือจากการควบคุมของเราแล้วเนี่ย เราจะเข้าใจความจริง พอมีความเข้าใจความจริงแล้วเราจะเหนือจากมันได้ ไอ้ความที่เราเหนือจากมันได้ ไม่ถูกครอบงำตรงนี้แหละท่านผู้ฟังเรียกว่า การที่เรามีความผาสุกอยู่ในใจนะทุกทุกขเวทนา ทางกาย หรือทางใจ แต่ใจก็ยังมีความผาสุกเพราะความที่เรามีปัญญา ปัญญาตรงนี้คือปัญญาเครื่องเจาะแทงกิเลส ปัญญาที่จะทำให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ ความผาสุกเกิดขึ้นได้ท่านผู้ฟังแม้ใน สิ่งที่เป็นทุกข์ที่เรา พบปะจะเจออยู่ ความไม่ผาสุกก็เกิดขึ้นได้แม้ในความสุขที่เกิดขึ้นกับเราอยู่ต้องระวัง เวลามีความสุขแล้ว ก็อย่าทำความไม่ผาสุกให้เกิดขึ้น โดยการเห็นเจ้าความสุขนั้นตามที่เป็นจริงให้ได้ พอมีความทุกข์แล้วเราก็อย่าทำให้คร่ำครวญทุบกชกตัว ถึงความที่เผลอสติลืมหลง ก็อย่าให้เป็นอย่างนั้น แต่ให้มีความที่เราจะไม่ถูกครอบงำด้วยสิ่งนั้น โดยการเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงของความทุกข์ที่เกิดขึ้นได้แค่นี้เราก็จะเหนือทำฟังแต่ความเหนือตรงนี้ ความพ้นตรงนี้ พ้นเหนือจากเจ้าสิ่งที่จะมาครอบงำ ความพ้นตรงนี้ก็เรียกว่าวิมุตติทำฟังวิมุตติแปลว่าความพ้นเหนือก็คือโลกุตระคือเหนือโลกเหนือจากโลกธรรมต่าง ๆ เหล่านี้ นี่ยคือเหนือโลกเนี่ยไม่ใช่ว่า หลุดโลกไปพูดไม่รู้เรื่องหัวฟูฟูแว่นหนาหนาคนนี้คนหลุดโลกไม่ใช่อย่างนั้น แต่คำว่าเหนือโลกคือเหนือจากการควบคุมของโลกธรรมเหล่านั้นเหนือจากการที่จิตของเราจะมาถูกครอบงำเกลือกล้วด้วยสิ่งที่เป็นโลกธรรมมีความสุขความทุกข์เหล่านี้เป็นต้นนะเราเหนือจากการครอบงำเราพ้นจากการครอบงำก็เรียกว่าโลกุตระก็เรียกว่าวิมุตติวันนี้ข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญอภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโศก ขอขอลาไปก่อนท่านผู้ฟัง พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร